Urriak hogeita lau gaur ostirala data hau berrion albistegia duzue berriozar irratiaren albiste emankizuna ze titularrarekin irekitzen dugu gaurko albistegia xabi. Bai, plan estrategikoaren fase berriari egokituz, atxo izan zen lehenengo bilera garazi. Eta lehenengo bilera horretan, udal teknikariak, politikariak eta kolektibo naiz, erakunde sozio kulturaletan ordezkariak bildu ziren xabi biltzarran, zerbitzuetan eman beharreko aldaketak azpimarratu ziren, eta otxailean ingo den bigarren bilera batean aktuazio lerroak definituko dira. Hortxe, biltzarraren valorazioa, Floren Lukiren naotik. Pues yo creo que me voy con muy buen sabor de boca de este encuentro. Eh, en lo cuantitativo, el número de participantes ha sido considerable y muy a tener en cuenta, pero sobre todo en lo cualitativo han faltado algún sector más juvenil, eh, más de la tercera edad, pero mm, me veo también bastante satisfecho en lo cualitativo del nivel de representatividad, de heterogeneidad que de los participantes, a nivel además también político, técnico, ciudadano, había unos equilibrios importantes también en lo cualitativo en ese sentido y, en ese sentido me voy muy satisfecho. Luego en cuanto a los contenidos que han salido un poco, eh, es un paso más, o sea, y creo que han salido debates muy interesantes Hemos recuperado además debates que estaban un poco ahí pues bastante arrinconados y también y en general yo creo que también la sensación de la gente al marcharse también es positiva, de que ha sido interesante lo tratado, que nos da pautas de futuro y que ya digo, ni es el principio ni es el final de nada esta reunión, tiene otra reunión de continuidad el próximo 13 de febrero y a ver si vamos cerrando algunas de las cuestiones que se han puesto sobre la mesa, pero seguimos necesitando más aportaciones de más gente, de más cualidades y sobre todo animar a la población más de la tercera edad y a la población más juvenil que sus voces son necesarias. Gaur amaituko da jarduera soziokulturaletan laguntza eskatzeko aukera. Berrizarko udaleko gobernu batzordeak 2013ko abenduaren amairuan an hartu zuen hezkuntza, kultura, kirol, gizarte berrintasun eta gazteri arloek antolatutako jardueretan parte hartzeko diru laguntzen ordenantza arautzailea. Oinarrezko gizarte zerbitzuen man komunitatearen txosten aldekoa izanik araudiak ezarretako baldintzak betetzen dituzten pertsonek diru laguntza jasoko dute. Hortaz, e, ordenantza arautzaile unen helburua baliabide ekonomiko gutxiago dituzten familiei, 2000 amairu, 2000 amalau ikastorteko jardueren izen ematea diruz laguntzea da. Eta Xabi esan bezala eskabideak berriozarko udalaren erregistroan gaur arteko epe mugan aurkeztu halko dira. Eta gaiaz e, aldatu eta gazteari heldua aurre monitoren ikastaroa gaur amaituko da grazi. Eta amaiera borobiltzeko xabi kurtso itxiera ekitaldia ospatuko da gaur. Hauxe herrita rurori irekia izango da bertan. Gazteek ziurtagiri bat jasoko dute eta kurtsoan zerindako aktivitaten argazkiak eta bideoak erakutsiko dira. Itxiera ekitaldia udaleko lan egingo da. Polita izango delakoan noski guztiak gonbidatuak zaudete. Eta gazteria utzi gabe, inauteria prestatzeko biltzarra deitu du gaur gazte asanbladakoek. Iauterietan zer eta nola horixe gazte asanbladak deituriko biltzarran landuko dena, iauteriak prestatzeko gazten biltzarrau gaur arratsaleko zazpiretan gaztelekoan izango da. Eta gaur ere, berriozarko kalea kolore koloreztatuko dituzte poteoan joango diren berriozartarrak. Bai, Euskal Poteoaren giroak gainezkatuko ditu kale berriozartarrak laitasun koloreaz. Hilabeteko azken ostiraleko ohitura bihurtu da dagoeneko aekak zorrokak eta mentzakidek proposatutako aktivitate hau. Erraza da beraz, azken ostiraletan tabernaz taberna Euskara marmarrean aitzea. Hortaz, musika eta algaraz jantzetako Euskara izango dugu gaurkoa Eta beste norabide bat atuko dugu orain, zutitlan lakuko arrantzaleen inguruko argazki erakusketa kulturgunean. Salvador Elkartasuna elkartearen eskutik kulturgunean jarri berri den argazki erakusketa baten bitartez, Salvadorreko zutitlan lakuko arrantzaleen artisaulana ikus dezakegu hogei dira erakusketa osatzen duten argazkiak. Eta gaur ere, laro gigarren amarkadan Salvadorreko gizarte mugiminduari buruzko proiekzio bat ikusteko aukera izango dugu kulturgunean. Urtxe, Peio Goya, etxe elkartekidearen esanak, armado señora magazinerako. Y luego, bueno, pues eh, está la exposición, este viernes también tenemos una proyección de la película, un documental sobre el Monseñor Romero, la iglesia y, el movimiento social en los años, en la coyuntura salvadoreña, los años 80, en la que narra un poco la historia de Monseñor Romero y la constitución del movimiento social a la par de, el debate de la teología de liberación, de, Bueno, eta jarraian kirol informazioari ekingo diogu futbol eta saskibaloiko partidoen informazioarekin irekiko dugu kirolaren atalau. Baten bat, patzearen noren aurka jokatuko duten erregionaleko mutilak, garasi? Baixa, beno ba, erregionaleko mutilak, etxarri aranatzen aurka lehiatuko dira, larun bat honetan, emintxe berriozaren atxaldeko lauretan. Eta neskak, erregionaleko neskak, eh, Nafarroko Universitateren kontra lehiatuko dira larun batean ere, iuntzeko sortxietan, hementxe ere, berrezarren. Eta mendialdea kirol elkarteari dagokionean, saskibaloia hartu eta e, beno, e, mutilek senior taldeko mutilak Universitat de Navarra delakoaren aurka jokatuko dira, hauek ere lanun batean oi bezala atxaldeko bostak eta laurdenetan hementxe berriozarren. Eta kategoria berean e, garasi baina neskak e, Navarro Billosladaren kontra lehetuko dira lanun batean iluntzeko saspietan berriozarren ere. besterik gabe gugurarazdea gainontzeko partien informazioak eguzkiplaza.neten ikusgai dituzuela. Eta gogorarazi behar dugu igande honetan goratz mendiari helduko diote mendien laguna. Igande honetan bertan bai xabizuk diozun bezala areso herrira hurbilduko dira mendien lagunek. Bertatik ekingo diote bederatz reun dalaro eta metro ituen goratz mendiari. Ateraldirako elkarretaratzea beti bezala igandean guizeko bederatzetan eguzki plazan. Eguraldiaz mintzatzeko unea dugu orain, zer dio gaurko iragarpenak, garazi? Beno, Xabi, ba, zerua oso odeitxu egongo dela, bereziki egunaren bigarren zatian. Gaur ere, prezipitazio txiki hartainak izango ditugu, ugariagoak egunaren bigarren partean. Eta ezari dagokionez, zipar mendebaldeko haize ahul biliko da, bola da, gugorrekin, bereziki, bereziki ere, egunaren bigarren zatian. Eta temperaturi dagokionez, maksimoak gutxik igoko dira, beraz, eh, euria ezin gainetik kendu, baina, bueno, po, postasuna ez dakit hartu ez dakegun edo ez, baina temperatura maksimoak, beno, ba, pixkatxo bat igotzen dira. Bai, hala eskerrik asko garazi. Eta hau izan da guztia gaurko albistikiari dagokionez, informazio gehiago datu zen orduetan berrioza irratiaren sintonian fmkoen puntu zortzian edo ordu oro interneten eguzkiplaza.neten. Thank